بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. O du Eingehüllter, steh zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil. Ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil oder füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Das Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss auf die Seele und bringt eher aufklärende Worte. Du hast dir am Tage lange Zeit für Beschäftigung und gedenke des Namens deines Herrn und widme dich ihm ganz allein. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es gibt keinen Gott außer ihm, so nimm ihn dir zum Sachwalter. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا und ertrage standhaft, was sie sagen, und meide sie auf schöne Weise, und lasse mich allein mit den Leugnern der Botschaft, die ein angenehmes Leben haben, und lasse ihnen noch kurze Zeit. Gewiss, bei uns gibt es schwere Fesseln und einen Höllenbrand und Speise, die im Halswürgen hervorruft und schmerzhafte Strafe. Am Tag, da die Erde und die Berge zittern und die Berge ein zerrinnender Sandhügel sein werden. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir zu Pharao einen Gesandten sandten. Es widersetzte sich Pharao dem Gesandten, da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Wie wollt ihr euch denn, wenn ihr ungläubig seid, vor einem Tag bewahren, der die Kinder weißhaarig wie Greise macht? Der Himmel wird an ihm zerbrechen, sein Versprechen wird ausgeführt.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 ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Und Allah setzt das Maß der Nacht und des Tages fest. Er weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet. Da wandte er sich euch zu, und erließ es euch. So lest bei Nacht was euch vom Koran leicht fällt. Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird und andere, die im Land umherreisen, wo sie nach etwas von Allahs Huld trachten und wieder andere, die auf Allahs Weg kämpfen. So lest davon, was euch leicht fällt und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gebt Allah ein gutes Darlehen. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, das werdet ihr noch besser und großartiger belohnt bei Allah finden. Und bittet Allah um Vergebung. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig.